on. seven in the record. έχουμε μάθει στην Αμερική, μεγάλη μερίδα πια του ελληνικού λαού. Δεν έχει, έχει στεγνώσει εντελώ. Έχει στεγνώσει. Θέλει να αποφύγει, λέει, τα πρόβλημα, να δίνει μάχη. Εγώ δεν μου πώ πολεμάγα, ξέρω εγώ, του 40, ξέρω, τσακαλώντα την μάχη. Για να μην πει, πρόσεξε, και πιάσει την ειδική εκπαίδευση. Να μπει, να, να μπουν εισοδήματα στο είναι τα καλά, στην ιδιωτική εκπαίδευση, με την πίτρο να αυξήσουν Αυτή μας είναι μια ο φιμπιά στην εκπαίδευση περάσουν οι προελεξιάδες και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Αν πώς, είμαι μαζί στα ρεπτήρες, εν τω μεταξύ ο ίδιος είπε ότι έχουμε κάνει αγώνες εμείς όταν τους ακούς αυτούς, παιδιά όταν τους ακούς ακολουθούσαμε, αλλά για τους αγώνες που έχουμε κάνει. Όσο τους ακούω, δηλαδή τώρα τόσο μεγαλειώνω που δεν το έτσι έγινε την πάτρια εκείνο το συνδικάρα τότε. Όποιος φωνάζει, ξέρεις, τώρα благословенный Όλοι οι Você me deixou de telling σημείο. Γιατί, γιατί αυτό σημαίνει ότι αν ξεπεράσει το σημείο, οι πρόσφυγε θα γυρίζουν στην Ελλάδα ω πρώτο σημείο 私が私がやるでしょう。 Συνδέα, να με τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ που την person of our νιώθεις εσύ αυτή τη στιγμή ο επαγγελματίας ο οποίος είναι εξαρτημένος, και υπάρχουν αυτά τα συνδικαλιστικά

ειδικά αυτοί που ήταν ε, σε ένα βαλίο το οποίο έγινε και τέσσερι νεκρό βόρεια εκεί τη Μητυρίου τη, άλλο παιδάκι χάθη. Η Ελληνική τέλο πάντων δυστυχώ η κατάσταση είναι, είναι τραγική. Άλλε μέρε τη Εκκλησία εκεί του νησιού να προστατευτούν με το κρύο Όλοι αυτοί την κατάσταση. Έτσι, με στεναχωρία. Αυτό πάρει τα θα expresiones y de hecho estoy muy Διαπροτερωνείς τι είναι έτσι. Θυμόζουν αυτούς οι οποίοι τρέξανε να πάρουν κάτι από την επίδα μας, ξέρω εγώ, που το ελαίω, φαγητούκι ήταν. Οι οποίοι είχαν στις τράπεζες και το περίοδο εγώ. έχει και Αυτή τη στιγμή, α πούμε, ε, έχει έναν υπάλληλο τη Βουλή, Thank you. Σοφία, Φίλε και φίλες, ε, φίλε